บุ๊กทูสี่สิบเอ็ดที่ไหน orientace สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ Kde je turistická informační kancelář? คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ Můžete mi dát plán města? จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ Je tady možné rezervovat hotel? เมืองเก่าอยู่ที่ไหน Kde je staré město? วิหารอยู่ที่ไหน Kde je katedrála? พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน Kde se nachází muzeum? ซื้อสแตมได้ที่ไหน Kde je možné koupit známky? ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน Kde je možné koupit květiny? ซื้อตั๋วได้ที่ไหน Kde je možné koupit jízdenky? ท่าเรืออยู่ที่ไหน Kde je přístav? ตลาดอยู่ที่ไหน Где je tržnice? ปราสาทอยู่ที่ไหน Где je zámek? การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ Kdy začíná prohlídka? การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ Kdy končí ta prohlídka? การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ Jak dlouho trvá ta prohlídka? ดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาเยอรมัน Chci průvodce, který mluví německy. ดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาอิตาเลียน Chci průvodce, který mluví italsky. ดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส Chci průvodce, který mluví francouzsky.